บุ๊กทูสี่สิบเก้าเดส49กีฬาสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมบาวิชล l เซสปอร์ตอมค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย Da, moram se kretati. ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Idem u jedno sportsko udruženje. เราเล่นฟุตบอล Mi igramo futbal. บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Ponekad plivamo. หรือเราขี่จักรยาน ili vozimo bicikl มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา u našem gradu ima futbalski stadion แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย ima također i bazen sa saunom. และมีสนามกอล์ฟ i ima teren za golf. ทีวีมีอะไรดู Šta ima na televiziji? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Upravo traje futbalska utakmica. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Njemački tim igra protiv engleskog. ใครกำลังนำ Ko će pobjediti? ดิฉันไม่ทราบค่ะ Nemam pojma. อนนี้เสมอกันอยู่ Trenutno je n e r i e š e n o ผู้ตัดสิน มาจาก เบลเยียม Sudija je iz Belgije ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Sada se izvodi jedanaesterac เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Gol 1 prema 0.